بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nihoya qissasi xususida olib borayotgan darslarimizda davom etamiz. Bugungi suhbatimiz ruh va o'lim haqida. Bizlarni qaysilarimiz chiroyliroq amal qilishimizni imtihon qilish uchun o'lim va hayotni yaratgan Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar bo'lsin. Bu hayotning haqiqati, mohiyati nima? Bu o'limning haqiqati nima? O'limdan keyin biror bir narsa bormi? Yahudlar Nabi sallallohu alayhi vasallamni sinashlik uchun Qurash mushriklari orqali 3 ta savolni Rasulullohga yuborishdi. Ya'ni mana shu 3 ta savolning ikkitasi bilan Rasulullohni sinamoqchi bo'lishdi, bittasi bilan esa u zotni yolg'onchiga chiqarmoqchi bo'lishdi. Yuborgan savollarining birinchisi qadim zamonlarda yashagan solih yigitlar kim? Ikkinchi savoli, yer yuzini o'ziga bo'yinsundirgan solih podshoh kim? Alloh taolo Kahf surasida mana shu ikkala sura ikkita savoliga mufassal bayon qildi. Kahf surasida g'or egalari bo'lgan yigitlar haqida mufassal bayon keldi. Va mana shu suraning o'zida Zulqarnayn haqidagi qissa mufassal bayon qilindi. So'ngra Alloh subhanahu va taolo ularning bergan 3-savoliga javob qilib, billah va استعيذ بالله ويسألونك عن ruhu min amri robbi va ma وما min al ilmi illa qalil Ey Muhammad alayhissalom, sizdan ruh, jon haqida so'raydilar. Ayting, ruh yolg'iz Parvardigorim biladigan ishlardandir. Sizlarga juda oz ilm berilgandir. Yahudiylarda bu narsa ma'lum edi. Ruhni, ruh haqidagi ilmni Allohdan boshqa hech kim bilmasligini bilar edilar. Ular kutgan narsa shu bo'ldiki, agar Nabiy sallallohu alayhi vasallam javob berishlikka harakat qilib yoki javob beradigan bo'lsa, ular payg'ambarimizni kazzob demoqchi bo'ldi. Chunki ruh haqida faqat Alloh bilishigini ular o'zlari biladilar. Bu oyatdagi ruhdan murod deydi ba'zi ahli sunna va jamoat e'tiqodidagi salaf mufassirlari Jibril boshqa oyatlarni hujjat qilishadiki, "Yawma yaqumu ruhu val malaikatu saffa" ruh, ya'ni Jabroil va barcha farishtalar saf tortib turadigan kunda. Boshqa oyatda tanazzalul malaikatu var ruhu fiha biizni robbihim min kulli amr. U kechada farishtalar va ruh, ya'ni Jabroil alayhisalom Parvardigorlarining izni ixtiyori ila osmondan tushurlar. Ya'ni boshqa oyatda fa arsalna ilayha ruhana fatamassala laha basharon sawiya. Maryam onani oldiga Jibrilni yuborib biz unga o'z ruhimiz, ya'ni Jibrilni yubordik. Bas u Maryamga bus butun ro'y rost odam bo'lib ko'rindi. Bu bir to'p ulamolarning fikri. Ya'ni mana shu oyatlarda keltirilgan ruh kalimasidan maqsad Jibril deyiladi. Lekin boshqa mufassirlarning ta'rifiga ko'ra, mana shu kalimadagi ruh bu odamiy ruh, insonning ichidagi ruh deb ta'rif beradilar. Ruh o'zi nima? Ruh haqida biz nima bilamiz? Bizga yuqoridagi oyatdan ma'lum bo'ladiki, ruh haqidagi komil ilm faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zida. Ruhni nimaligini hech qachon insonlar bir o'rgana olmaydi. Ehtimol yerni yorib kirib ketar tagi insoniyat ilm ma'rifati yuksalib. Ehtimol boshqa sayyoralarga, boshqa yulduzlarga ko'tarilib yetar ilmi. Ehtimol genetik kodini ham yorib tashlar insonni. Lekin ruhni nimaligini bilmaydi. aniq bilmaydi. Chunki Alloh taolo bu narsani o'zining ilmiga xos qildi. Lekin ba'zi ulamolar mana shu ruhga ta'rif bergan holda quyidagilarni yozadi. Xususan Imom Jalil ibn Qoyyim Javziy o'zining Ruh nomli kitobida quyidagilarni bayon qiladi. U kishi aytadi: Ruh insonning jasadiga, tanasiga muxolif bo'lgan maxluqdir. Ya'ni oq, qora, qattiq, yumshoq deb qarama-qarshiliklar bo'lgandek, insondagi ruh insonning jasasiga tamomiy muxolif bo'lgan alohida bir mahluq. U oliy, nuroniy, yengil, a'zolarning javhariga yoyilib ketgan tirik va harakatlantirguvchidir. Davom etib aytadi, gul novdasida namlik kezgandek, zaytun ichida yog' bo'lgandek, cho'g'ning orasida olov yurgandek ruh inson jasadida, uning a'zolarida kezib yuradi. Gul novdasidagi namlik qanday bor bo'lsa, zaytunning ichida yo qanday mavjud bo'lsa, yonib turgan cho'g'ning ichida olov qanday bor bo'lsa, insonning jasadida, tanasida ruh mana shunday kezib yuradi. Inson insonning jasadi shu nuroniy xilqatni o'z ichida ushlab turishga yaroqli bo'lar ekan, ruh jasadda birikkan holda turadi. Modomiki insonni jasadi shu ruh degan mahluqni o'zida ushab turishlikka loyiq bo'ladi, ushab turishlik sifatlariga ega bo'ladi, ruh jasad bilan birga turadi. Go'yoki bir idishda teshigi bo'lmasa suv turgandek. Qachoniki shu tep butunlik yorilib yoki bir teshilik sababli buziladigan bo'lsa, suv chiqib ketadi. Xuddi shunga o'xshagandek, jasad ruhni ushlab turishlik sifatlariga ega bo'lar ekan, ruh jasadda turadi. Inson Ruh o'zi bilan birga turar ekan, tirik, ko'rish, eshitish, gapirish va his qilish kabi qobiliyatlarga ega bo'ladi. Ruhsiz esa jasad bunday qobiliyatga ega emas. Jasad faqat ruh bilan tirik bo'ladi. Insonning jasadi shu nuroniy xilqatni o'z ichida ushlab turishga yaroqsiz solga kelsa, ruh jasadni tark etadi hamda ruhlar olamiga qo'shilib ketadi. Inson ikkita narsadan iborat deyildi. ruh va jasad. Qaysinisi insonni ko'proq his qildiradi? Inson jasadi bilan ko'proq his qiladimi yoki ruhi bilanmi? Ruh bilan jasad shunday narsaki, bittasi ikkinchisiz yasha olmaydi va bittasi ikkinchisiz yasha oladi. Tana ruhsiz yasha olmaydi, lekin ruh tanasiz yasha oladi. Nima uchun? Jasad yerdan chiqqan kimyoviy elementlar yig'indisi, tuproqdan bo'lgan. Bu mana shu dunyoning mahluqi. Endi ruh u dunyoning mahluqi. Alloh taolo o'zining ruhidan chiqarib kirgizgan odam alayhisalomga. Hech qachon o'lmaydigan, mudramaydigan abadiy hayot Allohning ruhidan ajralib chiqqan ruh hech qachon o'lmaydi. Jasad ruhsiz yasha olmaydi, lekin ruh jasadsiz yasha oladi. Qiyomat qoyim bo'lar ekan, mahluqotlar bir-biri bilan husumatlashadi. Yubassarunahum law yaftadi min azabi yawmi idin bibani va va va fasilatihi allati tuwi va man fil ardi jami'an thumma yunji qiyomat qoyim bo'lar ekan inson mana avvalgi darslarda o'tdik xotin bola chaqasidan aka ukasidan ota onasidan voz kechadi bu ham yetmagandek alloh taoloning azobidan qutulib qolishligi uchun o'zini bola chaqasini ayolini urug'larini balki yer yuzidagi hamma odamni fido qilishlikka tayyor bo'ladi nima uchun jahannamga tushmaslik uchun. Yaxshi ko'rgan bolasini, yaxshi ko'rgan akukasini, yaxshi ko'rgan ayolini, balki ota-onalarini qo'shib, yer yuzidagi hamma odamlarni o'zi dozoqqa tushib ketmasligi uchun ularni fido qilishga tayyor bo'ladi. Bu qanday dahshatli holat. Bunga ajablanmaslik kerak. Imom Jalil ibn Taymiya o'zining fatvolar majmuasida shunday bir so'zni keltiradi. qiyomat kunida bir banda boshqalar bilan husumatlashishlik emas, balki insonning o'zi o'zi bilan husumatlashadi. Insonning jasadi ruhi bilan husumatlashadi. Ya'ni inson o'zi ikkiga bo'linib olib, bir-biri bilan husumatlashadi. Ibn Taymiy aytadi: Ruh qiyomat kunida jasadga qarab endi bo'linishib oldi ikkovi. Ikkovi bir-biri bilan bahs qilyapti. Ruh jasadga aytadi: "Sen gunohlarni qilgansan. sen aroq ichgansan, sen zino qilgansan, sen urushgansan, sen birodar haqini yegansan, sen falon ishlar qilgansan, o'shuning uchun seni azoblashlik kerak dedi. Alloh taolaning azobidan qutulishi uchun ruh bilan jasad bir bilan bahs qilyapti. Shunda jasad ruhga qarab, "Ye, a sen buyurgansan bularda. Agar sen buyurmaganingda qilarmidim?" deydi. Ruh bilan jasad o'rtasida husumat ketyapti. Shunda Alloh subhanahu va taolo bu ruh bilan jasadni o'rtasida hukm chiqarishlik uchun bir farishtani yuboradi. Farishta keladi, ruh bilan jasadga qarab turib, sizlarning ikkalaringizni misolingiz bog'ga kirgan ikki kishiga o'xshaydi. Ularning birini ikki ko'zi ko'r, ikkinchisini ikki oyog'i shol. Bog'da bitta ikkita ko'zi ko'r odam o'tiribdi, bitta ikkita oyog'i shol odam o'tiribdi. Shol ko'rga qarab aytadi. Men bir mevani ko'ryapman. Lekin ololmayman. Oyog'i shol. Ko'r aytadi, men ola olmayman, lekin ko'ra olmayman dedi. Shol ko'rga aytadi. Ki, meni ko'tar, birgalashib olamiz dedi. Ko'r keladi, sholni ko'taradi, shol o'ngga yur, chapga yur deydi, ikkalasi teng mana shu mevani uzadi. Farishta so'rayapti. Endi ularning qaysi birinisiga uqubat beriladi? Qaysinisini jazolash kerak desa, ruh ham jasad ham ikkalasini ham teng jazolash kerak deganda, sizlarning misolingizni ham xuddi shunday deydi. Ya'ni inson dunyoda savob ishni ham, gunoh ishni ham ruhi va jasadi bilan teng bajaradi, binoan alayh jazo ham, mukofot ham ikkalasiga teng beriladi. Bomdod namoziga uyg'ondingiz. Kim yot deyapti-yu, kim tur deyapti. Roparezda avratlarini ochgan bir nomahram ayol turibdi. Qaysinisi qara deyapti-yu, qaysinisi ham qara deyapti. Mana endi o'zimizni kimligimizni bir qator ko'raylikda, biz ruhimiz gapiga kirib yoki jasadimiz gapiga kirib, savob yoki gunohni albatta qilamiz ekan. ilm ma'rifat majlislariga ko'p kelgan, Allohda zikrni ko'p eshitgan ruh tarbiya topadi. Xuddi sport bilan shug'ullangan jasad kuchli bo'lganda ha. Jasadga kelgan yukni jasad ko'taradi. Qachon? Qachon ko'tara oladi? Jismonan sog'lom bo'lib shug'ullangan bo'lsa. Xuddi shunga o'xshagandek, insonni ruh ham tarbiya topadigan bo'lsa, gunoh maqsad kelganda shart o'zidan uni narx qila oladi. U faqat ruhi tarbiya topgan, oxiratga iymon keltirgan, Allohning oldida turishga ishongan ruh Etiga tutmasa ham o'zg'imda tashlab qo'yadi masjidning sandig'iga. Chunki aniq ishonadi u Alloh taoloning huzurida olishiga. U nafsini yenga oladi bunday ruh kishi. Ruh jasadni tark qilishligi o'lim deyiladi. O'lim esa kichik qiyomat deyiladi. Ruh jasadni bir necha ko'rinishlarda tark qiladi. Eng katta ko'rinishligi bu o'lim deyiladi. Ya'ni shunday bir tarqiladiki, jasadda hech qanday ixtiyor qolmaydi, qaytib qaytib kirmaslik holatda tarqilishligi o'lim deyiladi. Nabi sallallohu alayhi vasallamning oldiga bir to'p kishilar kelib so'rashdi. Bu hadis Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Ya Rasululloh, qiyomat qachon bo'ladi? Nabi sallallohu alayhi vasallam bu savol so'ragan kishilarning orasidagi eng yoshiga qarab turardiki, in yaish hada la yudrikuhul haram hatta taquma alaykum qiyamatakum. Mana shu odam bola dedi. Agar qarilik yoshiga yetib o'lmay yetsa, bu bolaga qarilik yetmaydi, sizlarning qiyomatingiz qoyim bo'lgandan keyin yetadi. Ya'ni mana shu qaro savol so'rayotganlarni yashash davri tugaydi. Mana shu bola qari bo'lgan paytda sizlarda davrlar tugab o'lib bo'lgan bo'lasizlar. Ya'ni har bir kishini ajal kelishligi u uchun qiyomatda qoyim bo'ldi degani bo'ladi. Shuning uchun insonning jasadini ruhi tark chiqib ketishiga o'lim deyiladi. Bu o'lim kichik qiyomat deyiladi.